Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi Leyletil Kadir'den ilgili bir soru geldi. Arkadaş soruyor diyor ki Kadir gecesinde ibadet yapsak sadece başka gecelere o kadar önem verilmese nedir hükmünün? Kadir gecesinin fazileti nedir? Evet Kadir gecesinin fazileti çok büyüktür. Allah Subhanahu ve teala Kadir surası 5 ayettir. İnne enzelnahu fi leyletil kadir. Kadir gecesinde indir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Ve ma edrake ma leyletil kadir. O leyletil kadir nedir bilir misin sen? Leyletul kadri hayrun min elfi şahr. Bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha. Melekler ve ruhlar, ruh Cibril aleyhisselam endiler. Selamun hiye hatta min kulli emr selamun hiye hatta matla'al fecr. Nedir bu? Fecir saatine kadar nedir? Bütün melekleri yer üzerinde Kadir gecesi bereketli gecedir. O gecede ibadetler kat kat artırır, dualar isticabı olunur. Ayrıca şeytanlar kilte vurulur. Özellikle o gecede. Sonra Bukhari Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufire lehu ma tekaddeme min denbihi. Kim Kadir gecesini iman ederek faziletine, meşruatine, o, o ameline inanarak yapsa ve ihtisaben sadece Allah için yapsa geçmiş günahları hepsi affolunur. Evet. Zamanına gelirken Kadir gecesi arkadaşlar e, hangi gecededir? Alimler bu konuda çok ihtilaf ettiler. Hatta İbn Hacer Askalani rahimeullah Fethül Bari Şerh Sahih-i bukhari şerhinde 40 ee, kavl yakın e, delil getirdi. 40 kavla yakın delil getirdi. En savabı Allahu alem 10 son gündedir. En savabı da racih olan da budur. 10 son gündedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslüm'den gelen Hazret Ayşe anamızdan hadis Teharru leyletel kadri fil vitri min aşrel evâhiri min Ramazan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kadir gecesini Vitir 10 e, son gününün vitirlerinde araş, arayın onu. Ondan dolayı Bukhari rahimehullah İmam Bukhari rahimehullah e, bu kitabında Sahihul Cami'te bir bab koydu. Bab teharri leyletil kadr fil vitri min aşril avahir. Bu babın adıdır. 10 son günün vitrinde ar aramak şeyi. Hikmeti nedir? Alimler diyorlar ki hikmeti nedir? Hükümeti Allah Teala bu on sonucunda cizledi. On sonucunda ne için? Hatta Müslüman bu on sonucunu e, ciddi ciddi ibadet etsin. Yok bir cündeyse o günü sadece etsin sorudaki gibi sonra e, o Müslümana yakışmaz. Hikmeti budur. Allahu alem. Hikmeti ibadet, dua, zikir 10 son günde ki Resulullah da sallallahu 10 son günde itikaf ederdir. 10 son günde e, e, ehlinden, ailesinden uzak durardır. E, insanlardan uzak durardır. Sadece ibadete kesirdir. Bunun hikmeti aynen cuma, cuma e, gününde bir saat var. O, o saatte dua müstecaptır muhakkak. Ama Allah Teala o saati dememiş. Cuma günde demiş. Onu da üzerine alimler ihtilaf etmişler. Mesela Allah Teala diyor 99 adına kim bunları ihsa etse dehalet cennet. Bunun da yine e, şeyini tehdit etmemiş hangi adlarını. 99 adını allah Teala diyor. Kim ezberlese saysa bunları ama hangi adlardır? Allah'ın 99'dan daha fazla adı var. Ama gizlemiş allah Teala. Bunu niye böyle yapmış allah Teala? Hatta insanlar araştırsın. Fazla ibadet etser. Yok bu 99 ne yaparım ondan sonra yan gelip yatarım. Olmaz. Ondan dolayı Hafız İbni Hacer e, İmam Bukhari'nin o babında şeyinde ne dedi? Dedi bu delildir ki vitirde aramamız lazım o, o geceyi. Fethül Bar'de diyor. Sonra diyor ki alimler diyorlar ki İbni Hacer diyor. Alimler diyorlar ki e, cizlemesi Allah Teala'nın Kadir gecesinde hatta biz o geceleri hepsini araştırırız. Evet. Ee, ondan dolayı bu meseleden dolayı e, kim dese Kadir gecesi 27'dedir hata yapmış. Velev ki bunu bazı sahabeler de demiş. Bu ne oldu? Asıl olan Kadir gecesi 10 son günün teklerinde döner durar. Döner durar her bir gecede sabit değil. Yani olmaz ki hep sadece 27'dedir. O bir gün olur 21'de olur, 23'te olur, 25'te olur, 27'de olur, 29'da olur. Ee, Bukhari'de bir hadis var. İbad ibn Samet radıyallahu anh diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, haraca yuhbiru bi leyletil kadir. Bir gün çıktı Kadir gecesiyle ilgili haber versin. Fetelaha raculani minel muslimin. Çi adam kavga yaptı öcünde. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inni haraçlu yuhbirkum bileyletil kadir. Ben çıktım size Kadir gecesini haber vereyim. Ve innehu telaha filanun ve filan. Ferufi't. Diyor ki dene çık, çi dene Müslüman filan ve filan kavga yaptılar yani niza kendi aralarında ağız şeyi oldu. Onun için diyor söylemedi, söylenilmedi, açılmadı bana. Ve asa en yekunu hayran lekum. Bu da sizin için hayırdır diyor. Ondan dolayı iltimas edin onu. Vel timsuha fi's sabi'i ve tasi'i vel hamis. E, bunu da 27'de, 29'da, 25'te araştırın. 21 21'den 23'ünü zikretmedi. Bu hadis de Bukhari'dedir. İşte bundan dolayı alimler diyorlar ki 27 demek racih değil. Racih olan bu üç günde yen o, o tek günlerde e, dolanır durur. E, biz ne yapacağız? Biz de kalkacağız. Bu tek günlerin hepsinde ibadet edeceğiz. Hatta Allah subhanehu teala ne yapsın bizi? E, ibadetlerimizi bu 10. günde kabul olsun. Hazreti Ayşe'nin dediği gibi Bukhari Müslim'de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَ لَيْلَهُ وَاَيْقَضَ أَهْلَهُ Bukhari Müslim. On son gün geldi, mizerini bağladı. Yani karnına taş bağladı deriz biz. Yani hazırlandı, kolunu suvadı deriz mesela. Ve ahya leyletehu o geceyi sabaha kadar ibadetten geçiridir. Ve aykada ehlehu ehli beytin de uyatırdır. Yani onlar yan gelip yatsın. Ben burada ibadet ediyorum. Valla ben Müslümanım. Bugün de çok dedeler var, çok babalar var öyle yapıyor. Hatadır. Hata olan sen ibadet edirsen çocuğun da uyat. Çocuğun da namaz kıldır. Çocuğun da oruç tuttur. Senin ben sen kurtarmasın, Sen onlardan sorumlusun. Evet. Vallahu alem. Elhamdülillahi Rabbil alemin.